Zadnji što smo radili, to je zikr posle farz namaza. A nakon toga dođu poglavlja vizana za dobrovoljne namaze. Tetavu. Pa je tako uradio i autor knjige. prvo je napravio jedan uvod <clears throat> uopćeno o dobrovnim namazima padlo i ostalim detaljima, a onda je spomenuo pojedinačno, znači, dobrovne namaze od potvrđenih suneta i od nepotvrđenih suneta. I onda druge na file koje imaju od vitra namaza, kjamu lejla i tako dalje. Kjamu lila, kjamu ramadana i tako dalje, što će nam doći, inšalak. Pa kaže, znači, došli smo do meselije pod brojem 370, ako, ako je u knjiga oni koji prati. Naslov, znači, tatavu dobrovolje namazi. Kaže, tatavu tuđberu bihil feridatu li qavli sallallahu alaihi sallam an rabbihi ennahu qal. Kaže, dobrovolje namaz, sa njim se upotpunjava, nadopunjava, nadoknađuje farz, uh, popuštanje farzova zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi od svoga gospodara unzuru helli abdi min tatawun pogledajte imali moj rob dobrovoljnih namaza fa in kana lahu tatawun qal pa kaže ako ima dobrovoljnog namaza atimu li abdi faridatehu min tatawun kaže potpunite mu mome robu od njegove farzove sa njegovim dobrovoljnim namazima. Ovaj hadis, ovdje nije komentarca, no oko njegove vjerodostojnosti ima, ima govora. Uglavnom, ovaj, mnogi učenjaci su ga uopće prihvaćen kod mnogih hadisa. I sa njim se dokazuje ova, ova bitnost na fili, da se sa na filom, da se sa na filom nadopunjava uh, ono što je propušteno od farzova. E sad ostaje to pitanje koji farzovani, namirno izostavljeni, nenamirno izostavljeni, ako nenamirni trebalo je naklanjati, ako je namirni razilaženje, da li treba naklanjati, da li se naklanjavanje dostiže i tako dalje. Pa i s te strane ovaj, ovo ovdje što spomenuti u hadisu upitno, a i inače oko, oko, oko tomačenja ovog hadisa, njegove redosnosti ima, ima, ima razilaženje. Ali jedno, jedno od mišljenostav ovo ovaj, je učenjaka je ovo ovdje što je navedeno. Dobro, sljedeće. As-salatu min hajri l'amali ima vrde anhu, sallallahu alaihi wa sallam, kaže namaz je najbolje dijelo, najbolje od dobrih dijela. Zbog ono što je došlo od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, wa'alamu anna hajri, anna hajri a'malikum as-salah. Kaže, znajte da je eh, najbolje od, uh, najbolje dijelo vaših dijela namaz. Namaz hadis je vjerodostojan, oko toga nema sumnje, znači da je, da je jedno od najboljih dijela, kako je najbolji dijela, znači prvenstvo se to odnosi, me, u, u, ulazi u ibadete, da je to namaz, nema sumnje. E, sad ovdje što ga navodi na ovom mjestu, znači najbolji od namaza su farzovi, nema sumnje. A dobro oni, dobro oni ibadeti, oni nadopunjavaju, nadopunjavaju farzova i oni su zaštita farzova. <clears throat> pa Znači, prvenstveno se u hadisu odnos, e, misli na, na, na farzove, a onda jel, ulazi, ulazi u to i dobro on je namazi. U sljedećem kaže, 372. min esbabi do huli dženne ketretu salam. Kaže, od razloga ulaska u džennet je mnoštvo namaza, mnogo namaza. Ne kao li salam salam, da men selehan murafe katil fe dženne, kaže, kada je poslanik sam odgovorio osobi koja je pitala da bude u njegovom društvu u džennetu, e inni ala nefsike bi ketreti suđud. Kaže, pomozi samom sebi sa, sa mnogo seđdi. Sa mnoštvo seđdi, odnosno sa klanjanjem. Mnogo namaza na file. Hadi izbilježi muslim svojom sa ihu. Kaže, sljedeće, kaže, salatu na file ti fi bejt, fil bejti efdal. Klanjanje na file u kući je bolje, vrijednije. <clears throat> Zbog riječi poslanika sa Alonsanem. Salatu إذا قضى أحدكم صلاة في مسجده فليجعل لبيته نسيبا من صلاته كذا نكو الله زرشي كاجي نماز u svome mešćidu gdje kranja, neka ostavi udio od svoga namaza za svoju kuću. Fa in Allah azza wa jalla ja'ilu ja'ilun fi bejtihi min, min salatihi hajra kaže jer Allah Đešanuhu, jer zaista Allah Đešanuhu uh, e, sa njegovim namazom u njegovoj kući čini hajr. I nema sumnje znači da je ovo, da je, da je ovo vrijednije i da je bolje da osoba, čak i vi znate, bi smo spominjali hadisu u Umdetu Lahkam, ako se sjećate kad smo radili one hadisa koji, koji je na file od potvrđeni suneta, koji potvrđeni sunet se klanjaju u kući, koji se klanjaju inače uz farzove, a koji u, u mešćidu. Jer sjećate kako je došlo hadizmu? Kako je došlo? Podne, znači nije spomenut. A ono što je spomenuto da se klanja, da je, da je klanjao, što, što spominje Abdullah ibn Amr, da je klanjao poslanik sa naselem ovaj, na filu kod kuće, na filu uz farzove, potvrđene sunete, <clears throat> klanjao ih je sve ostale kod kuće, znači a, a onda se može razumjeti iz hadisa, nije spomenuto za podne, da je podne klanjao u mešćidu. <clears throat> Govorio sam o toj temi. Ako, a to govorimo, znači, ako ti je potvrđen sunet u stvarzove, bolje klanjati kako će, kako on tek onda ovi ostali, jel, ovu ostalo, znači, naravno, ovo opet zavisi na mjestu gdje se osoba ili pokrijeti ili došla, odšla na nekom u goste gdje se nalazi, pa sad, naravno, u takvim okolnostima klanja na filu van svoje kuće. Uh, <clears throat> dalje sljedeće. Znači sve ovo što on navodi, to navodi znači, o korisnim stvarima, fadlovima, vrijednostima dobrovoljnih namaza i šta, se, šta osoba sa, njima do, sa, sa time dobija. I nekih detalja znači, vezani za na film namaz. Sljedeće kaže, hije nurun fil bejti lima ruvije anhu. Kaže, e, dobrovoljni namaz na fila je svjetlo u kući. <clears throat> zbog ono što se prenosi. Ruvije odma ovdje naglaša Ruvije, znači da ima slabost u hadisu. U kojem kaže poslanik sallam sallam salato ređili fi bejti tatawan nurun fe men ša navora bejtehu. Kaže namaz čovjeka u njegovoj kući dobrovni namaz je svjetlo, nur. Pa ko hoće, neka uh, osvijetli, napuni nurom svoju kuću ovaj hadis slab, znači da ih. Ali to ovaj znači po onom stavu čovjeka kako kažu da, da je ako je ako je lagana slabost a, i ne mijenja se ovaj opći princip značenje ovog ode da, da je, da je ovaj da je propisan kajat na filu u kući, znači nema smetnje da se ovakvi hadis spominje na ovim mjestu, iako on ima, ima slabosti, znači hadis e, u Fedailu na Amar, onima koji postiču na dobra djela. Sljedeći je Nehju an, e, hajj al-bayt min an-nafilati qali qali sallallahu alayhi wa sallam ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura kaže zabrana zabrana da kuća da da se u kući ne klanja da se zapostavi da se ostavi klanjanje na file u kući zbog riječi poslanika sallallahu alayhi wa sallam hadis mutafekun alayhi ij'alu min salatikum učinite od vašeg namaza fi bujutikom u vašoj kući, znači nešto klanjajte namaza, klanjajte nešto od svojih namaza u vašim kućama. Vala te tehidu da kubura i nemojte napraviti od vaših kuće kaburove. Kako kaburove? Zato što se na kaburovima, na mezarima ne klanja. Znači iz ovog se razumije da na kaburima se ne klanja, da se na, da na kaburima ne radi i badeti. Osim ono što je propisano. Ali. I e, kuće ne treba znači, napraviti učiniti od njih kaborove, kao da se u njima ne radi ništa od ibadeta. E, ono govori zabrana, znači, ovdje znači ta zabrana, znači ovdje misli se, u, a, e, nije to u zabranu smislu da je osoba grešna, ako nikako ne klanja na filu, e, nego se misli ovdje da je, znači, jedino ako bi imao to uvjerenje, i totalno skroz zaposlen, ne bi nikako klanjao na filu kod kuće i tako dalje, može, možemo reći da, da, da dolazi do toga, do stepena zabrane, da ima grijeh u tome. A inače, ostavljanje na file, na fila je svakako dobro, on je namaz i ostavljanje na file, znači u tome ne ima grijeha. Sljedeće 376. Vahije Efdal, Vahije Efdalo min salatiha fil mešđid. Ali Pauli sallallahu alaihi wa sallam kaže, na filu je bolji, bolje klanjati uh, u, u meš, uh, bolje klanjati znači ovaj kod kuće znači nego u mešdžidu zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem salatu al-mar'i fi baytihi afdalu min salatihi fi mešdžidi hada illa al-maktuba uh, hadis mutafakun alayhi i ovaj hadis je reče e, izgovoren prilikom naklanjanja teravih namaza kada su dolazili i klanjali za poslanika sa nasadem, pa, je, pa on i nije izašao i nije klanjao sa njima. Pa je pojasnio razlog zašto neće da klanja sa njima teravih namaz iz bojazni da ne postane obavezni namaz, da ne bude propisan. A kaže, vi ne biste bili mogućnosti da ga, da ga obavljate. Pa je izgovorio ove riječi. Na, na početku tog e, to govor kad vidio da su ga čekali ljudi da klanja teraviju namaz sa njima. Znači namaz čovjeka u njegovoj kući je bolji od njegovog namaza u mome mešćidu. Znači do poslanika sam s vama i znamo da je vri, koja je vrijednost, vrijednost jednog namaza u, u, u poslanikovom mešćidu. Koliko, koliko vrijedi? Koliko? Yes, znači jedan namaz kao hiljadu namaza drugi, u drugim mešćidima. A to je znači rekao on za svoj mešćid osim, kaže, propisanih. A kako onda šta je onda preče za ove druge mešće da reći? <clears throat> Također sljedeće kaže Vahija eh, rif'atun fi deređat li qavli sallallahu alaihi sallam kaže eh, i sa, eh, na filon se podižu stepeni i neke lem tesđude lillahi seđde seđdeten ila rafi'ake biha deređeten wa hatta anke biha hatijeten kaže ti nećeš učiniti Allahu Đelešanu seždu, jednu seždu, a da, šalo, a da, Allah, a da neće biti podignut, e, da neće biti podignut za, za, za jednu deređu i da neće ti biti umanjen, umanjen grijeh, a ti je jedan grijeh sa time. I nema sumnje, znači, da, da ovo govori o velikoj vrijednosti na file, klanjanju na file. Samo što, što to treba prijeći u naviku, što čovjek treba imati, znači, naviku da klanja. Uh, da s vremena na vrijeme i to da mijenja, da, da ne postanemo neki, neki od fila, neka stalna praksa, nego da mijenja, znači s vremena na vrijeme ovu uvodi na filu, onu e, opću na filu. Vjerojatno možda, ovaj, kad govorim to je opću na filu, ja ne znam, eto vi sebe analizirajte, kome je palo od vas da klanja, pazite, mi imamo ovaj, imamo duha namaz, imamo noćni namaz, imamo ovaj, ovaj, potvrđene i nepotvrđene sunete prije farzova, poslije farzova, a da neko pade na pen, hoću da klanja na filu nakon nikakvo, onda koja ne potpada pod ove poznate povode. Posli također dva rekata posle abdesta. Dva rekata uh, teube namaza i tako dalje. Znači, mimo tih povoda, da, neko, da je neko maks kao da klanja filu, onako, opću na filu. Analizirajte sami sebe koliko se puta klanjali tako na filu, opću na filu, ne, ne, koja ne potpada ni pod jedan, jedan opis ove druge na file. A u stvari to govori, jel, ovaj, koliko, koliko razmišlja o tome, koji to vodi računa o tome, obično kod nas i radi nešto, radi ovi poznati na file. Onda kaže, hoću opću na filu. Kao što su prenosili, da smo Selefa, da su tako radili. A dovoljna primjer da, da kažu da Haruna Rešida, da je on klanjao sto rekata na fili, znači tetaua na fili, koja ne potpada pod drugu na filu. Sto rekata dnevno. Znači, znači klanjao sto rekata, to uzme vremena, to, to treba biti čovjek na tome znači svjestan, imat volje za to, imat ljubav prema Allahu Đelšanu i tako dalje. <clears throat> Sljedeće ovdje kaže ta tulo qiyame afdal min kathrati sujud li annahu sallallahu alejhi ve sellem kana yaqumu hatta tarma qadamahu <clears throat> kaže da, e, dugo stajanje na kijamu je bolje od mnoštvo seždi odnosno od, od više rekata jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kaže stajao znači na kijamu dok dok do, do, ne oteknu noge. Volem masuile el amal afdal pa kad kad kada je upitan koje je djelo je najbolje odgovorio je qala tul qiyam dugo stajanje na kijamu znači u namazu. Kažemo mi smo men fadala kestete sa džudli hadis. A ima druga, drugo mišljenje, druga skupina učenjaka koji smatraju da je bolje mnoštvo seđdi od, od dugog kijama. Kad se već klanja na filu, ovdje govorimo oni, oni koji klanjaju. Kaže drugo mišljenje, ono koje je zasnovano na, na hadisu, drugom također vjerodostojno, koje bilježi Buharija i Muslim, Ani ala nefsike bi kestreti, slučno smo ga spomenuli na početku, znači pomozi samom sebi sa mnoštvom seđdi. A ovaj prijetun također i on je ovaj, vjerodostojan. Uh, I zadnje ovdje kaže Džavazu tatavu od džalis li ennehu kani usalli na afidete džalisen iza erade en jerke kame wa reka'a. Kaže dozvola klanjanje dobrog namaza u sjedećem položaju. Ovo smo dosad govorili. Znači, od karakteristika na file je u tome da se ona može, da nju može da je dozvoljeno zdravoj osobi da klanja i sjedići. Ne zato što si bolestan, što ne možeš, nego sjedići još na klanjanje samo što ti je manja nagrada, naravno. Jer je, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, na filu klanjao sjedići. E, kada koristi to e, sjedenje? Sjedenje koristi, znači, umjesto kijama. Znači, e, počne namaz u stojećem položaju i onda ono učenje koje ide u, na kijamu, tada sjedne i uči, uči, uči. Kada hoće na ruku, kao što došlo ovdje kaže, evo i da, fe i da raden jerka, ame oraka. Pa kaže, pa, pa kada hoće, kaže, da, da ide, ide na ruku, onda, onda ustane i onda izgovor, naravno izgovori Allah, Allah akbar, i ode na ruku. Što, što znači, tako se klanja na taj način. Znači, samo mjesto kijama mijenjaš sa sjedinjem. Ono ostalo klanjaš kako se klanja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u jalisan fa idha baqiya 40 aw 30 aya qama fa qara'aha thumma sajada. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam bi uč, e, učio bi znači sjedeći, onaj qiyam bi e, činio sjedeći, pa kaže kada bi ostalo 40 ili 30 ajeta od onog što bi učio, ustao bi i proučio i kaže onda otišao na seždu. A to imamo znači onaj vjerodostan hadis u kojem je došlo da je, da je nagrada ono ko sjedi upola manja od onog koji stoji, govorim za na filu naravno. Znači od karakteristika na file je ta stvar da se razlikuje od farza koji nije dozvoljeno bez, be, bez bolesti ili opravdanog šarijskog razloga da se klanja sjedići. Znači, ovo je taj uvod koji je naveo vezano za dobrovni namaz, a sada, sada na navodi, i to ćemo prijeći, inšala, da završimo do, do vitr namaza, a, navodi nam ovdje, jel, kako se, koji su suneti sabah namaza, do sve do, do, do suneta e, jacije namaza ovdje govorimo znači, o potvrđenim i nepotvrđenim sunetima. A što se tiče na fili, ovaj, ja sam to znao nekad govorite, analizirajte vi sebe sami. Ko je od nas, recimo, da sebe provjeri, eto. Ovaj, mi znate kad čitamo o, o, o biografijama sirama, e, Selefa, kako, da su oni ovaj, jako puno vremena posvećivali ibadetu. U raznoraznim vrstama ibadeta između ostalog i namaza. Recimo, da li iko od nas, ovo ne, normalno ne mora niko odgovoriti, nego normalno, nego da li je nekad neko od nas da kaže, hoće ja eto, čitavu noć da klanjam kjamalija, pa posle jaci je krenuo i klanjao, klanjao, klanjao, sve do zori. Sa dugim kjamom, kratkim, više seži, imaju seži, nije bitno. A glavno da provede čitavu noć i badet. Da li to neko probao? Ili većinu noći, 3-4 sata i tome slično nekad kad si slobodan, kad nemaš nikakve obaveza, kad, kad si ono, što kažu, onaj, na nekom odmoru od posla, od ovog porodice, od ovog i onog, i sad ti umjesto da ideš pecat ribe, igrat lopte, kao će da klanjam na večer, očito nužda klanjam, pa sutra spavati po dan, i tako. Da li to neko od nas tako na takav način pokušao da pokušao da sebe provjeri koliko je u stvari on u mogućnosti, zato treba, nije samo ovaj fizičke spremnosti, nego treba i da osoba bude prisutna i voljna i da ima ljubavi prema tome. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,